ya tsage biyu nan ya mutu bai ko motsa ba da kuma abin da ya damu wannan mai gidan kenan ya zo ya tada ni ya ce ina shawara alhaji gashi na kashe mutum na shiru kaɗan sa'an nan na ce ba komai in ka iya kama bakinka ya ce aini na kashe shi in faɗa mana ban tsaya wata wata ba sai na sa ya ɗauki gawan nan muka tafi wajen gari muka ajiye shi can muka samu kotar wani gatari muka komo gidan sarkin zagi muka iske yayi rashe rashe yana ta bacci na dubi mukamakinsa na aza masa kulki muka yi waje da gudu muka shiga gida muka kwance mai gida dai yana kallon abin da zai yi tun da tsakar dare na tashi ina bin gari ina wa'azi har safe kowa garin ya ji na kwana hadisi Tunda da asuba mata masu zuwa rafi suka gawa a kofar gari aka rasa wanda ya kashe shi aka je aka gaya wa sarki sai wani cikin fadawa ce ai ku jiya na ji bakon nan alhajin nan wanda aka saukar gidan malam muhammadu wanki sa bai bacci ba ya kwana yana waje ko wataƙila allah ya sa ya ji wani motsi da daddare sa'ad da yake yawo nan da nan sarki ya sa aka kira ni na zo aka tambaye ni na ce eh ni na ji wani na faɗa da wani a bayan gari har na ji gudan ya ce wa gudan tun da ka buge mun mun muke sai na kashe ka ni iyakar abin da na ji kenan ran kai da ni da sarki ya ji haka sai ya aiki a gaya wa sarkin zage ya zo don ya je ya gangami a kasuwa kowa aka gani da mun muke kumburarre a kan da zuwa aka tare da shi kwance da mun muke kumburarre aka zo aka gaya sarki nan da na aka sa dogare suka kamo shi bai san hawa ba bai san sauka ba zai yi magana ba baki sarki sa aka ɗaure shi shekara ɗaya don ba shaidu da na gade na yi ɓarna ƙwarai a wannan garin sai na tashi na nufo ni ƙauye kuma na sauka ne ta neman ruwan bagaja ban samu ba ina yawo ran nan cikin daji sai na ga wani ba ƙauye na faɗa da ɗan uwansa ina kawowa sai naga guda ya sa kulki ya fyaɗe guda ya mutu da naga zai ruga sai na ce tsaya ina zaka ai sai na kai ka wurin magaji tuku. ya ga zan tona masa asiri sai ya faɗi yana min afi yana cewa in yi masa sutura rufa masa asiri da na ga ya firgita sai na ce masa nawa za ka bani rufa maka asiri ya ce na baka shanu goma na dube shi na yi tsaki na ce ran nawa zan sai maka shanu goma to albarka kaka kaka da ya har ya kai ga zai bani shanu ashirin na yadda da haka muka je riga uban sa ya keɓe min shanu ashirin ya bani na koro zuwa gari na ce siyo su ne na naɗe gawan nan na iso da ita gari na kai ɗaki na aji. Tunda tsakar dare sai na tashi na tafi gidan malam zurke shi bai san ina garin ba amma ni na san yana har na bincika sana'ar da yake aka ce min sata saboda haka na ce madalla ina nan ɓoye sai na ji ya ce wa matar za ni buɗa ita kuma ta ce to Allah ya bada sa'a fito sake da wuya sai na koma gida na dubi gawan nan nan nan na ɗaya sarai kamar wata hajja ce na ɗauko na nufo gidan ɓarawan da isowa ta sai na ce wa matar zurge zo karɓi na dawo ina sauri zan koma ga waɗansu fatake can a zango ta taso da rawar jiki ta karfa ta ce to yi maza ka kwaso duka in ma da tufafi da tabarmi duka na ɗo na fito na nemi wuri na maƙi don yi dariya can kusan asuba sai ga mai gidan ya komo tip tip tip da faɗowarsa ɗaki sai ya ce kai yau allah ya so ni da waɗansu ƙwara sun harbe ni da bindiga ban samo komai ba yau matar ta ji haka sai ta ce ai wannan ma abin da ka kawo ya isa ya dubi damin kaya ce i eh, lalle ya isa kawo mu ga abin da ke ciki mana ka san abin miji da mata ya tsuguna ya fara shara mata karya yana yaban kansa yana cewa tsakanin katti goma sha biyu na ɗauko shi ko da na ji haka sai na ce a raina ya kamu suka kwance sai ga mutum a ciki matacce su duba haka sai suka gane yaran kashe ma sunan yaron ɗan giwa ɗan wani mayaki ne na nan unguwar wanda ake ce masa giwa ko daga nan haka sai malam zurfi ya ce wallahi na rantse har da ubana ma ni na kawo miki wannan ba ita kuma ta ce to wane ne in ba kai ba ne ga har ka ce tsakanin mutum goma sha biyu ka ɗauko shi nan take sai gardama tumurtike har da buge-buge malam zirki yana cewa karyar matar take yi matan na cewa shi ke karya gari na wayewa sarki na jin labari nan da na ya aiko aka ɗunguma da su daga dare na samu labari zurke ya yi laye zana ya tsere na zauna a wannan gari ne kwanaki da yawa ran nan da na tashi na tura sai birnin manta inda zurke yake na koyi sa'a ran nan kasuwar garin ke saboda haka da isowa ta sai na nufi kasuwa na tafi wurin yan fura na saya sai wata mace ta taka min hannun riga zan yi magana ta zage ni ta ce wai lebar fa ba wanda ya fi shi izza na dubi matar da ta ce min lebar naga ko tsarar kanwata ma ba ta yi ba na ce ni ba zan yi da ke ba sai da mulki ta dube ni da fushi ta ce ƙarya kake malam zirki ya fi ka kada ka gama kanka da shi ko da na ji haka sai na san ashe malam zirki na garin wato maganar mace nan ta sa na san ita matarsa ce saboda haka na ce mata gobe da azhar in ba ƙarya ba mijinki ya tare ni a daji ta ce to zan gaya masa malam mai son sayan faɗa ina ga ya tarar da shi a gida a zahar na yi sai yar sababin nan ta zo gidana tana zagi tana cewa tashi mana muje dajin na ce muje ina zo ita kuwa ta ta turare mai gidanta da karerai har ya tashi ya bi kulki ya nufi dajin tare da ita ana jira zo a yi abin da za a yi da na ga sun wuce sai na nemi shuni na shafe fuskat. na nemo wata kotar gatari na saba maimakon in bi ta hanya inda ake tsammani sai na hudo musu ta baya daga daji ina ta ina zage-zage da suka hange ni sai matar ta ce ga wani mahaukaci can tafi sai na ji mijin ya ce ina yake ya juyo wajena yana kyakkyafta idanu ko da na ga ya sha jinin jikinsa sai na matsa ina zage-zage na takawa mata kafa ta dube shi ya kau da kai na dubi matar nan na kafe ta da mari har sau uku ta bai tanka ba sa'an nan na ce ku kwance kayan ku suka kwance suna rawar jiki muna haka duk dariya ta turnike ni zan dawo in bar su sai na tuna da wani abin dariya wanda zan sa malan zurke yi min don nan da muka sake gamuwa in yi dariya abin da na tuna da haka sai na juyo na koma gefen hanya na yanka kashi na kira malam zurke din nan da shi da matarsa na ce ki ɗauki kwano ki riƙe wa mijinki kiɗa kai ku guna nan ka rika kore kashi na kuda idan ka bar kuda ya ci min kashi zan yanka ka na ce turan kai daɗe an gama ya tashi da rawar jiki ya sa hannu yana kore kuda daga kashi na matar ku ta ɗauki kwano tana ce masa kiɗa bisa kansa ta ne masa waka wadan ya ƙara himma ga aikin da na sashi ni ko da na dube shi ya ta karkare ina kore kuda sai na ga dariya za ta kwace mu sai na ratsa daji na tafi ban san yadda suka kare ba na koma gida ne ta dariya har ciki na ya ciwo nan ina gudun kada mu gamu da shi a garin da azahar sai na kwashe kayana ne gaba da ruwan bagaja ina cikin tafiya har na kai wani gari wai shi muska na sauka gidan wani malami wanda ake ce masa daula don ibadarsa har mutane sukan yi wasu kirari suna cewa na malam ira masu kwana sallah malamin na ya maraba da ni har ne abota da yaran gidansa a wai shi ka dare kaɗai ke raba mu nan mun raba dare da kaɗu mana hira tun ban yi bacci ba sai na ji ta daga kofa na yi sako sai na ga wani ƙato ya shigo na wasa kofa sai na zaune ni tsammani ya ga na farka ya gudu sai na ga yaki da na ga haka sai na ce to ba ana yi ta da matso kusa da ni sai na tashi na ce maraba maraba ga tabar ma nan ka zauna ashe za ka zo ka ki gaya min tun da rana da muka gama a kasuwa na ya ce masa magana kamar na san shi da ya ga haka sai ya zauna yana tuna inda ya sanni ya juya waje na ya ce ina ka sanni na ce a ai tuntuna na san ka bari ta kai ma duk danginka na san su duk su ma sun sani na sha gamuwa da yan uwanka kwarai har sun tambaye ni labarin ka ina cewa ban sani ba yau da daddare Allah ya nufa sai mun haɗu ya sake duba na daga ƙasa har bisa ya ce kai in ka san ni a sunana sai na ɗaga kai sama na ihu kwarai na ce ai ka ɓarawo da ya ji na yi kuya ni irin wannan kuwa sai waje mutane suka taru suka bi shi ya tsere ni dai ina nan kwance bisa kayana ban ko motsa ba da gari ya waye da mutanen unguwar suka yi taimun dariya da na ga dai barayi sun dame ni da shigowa sai na ba unguwa na koma gidan wani sarkin gardin kuraye na sauka ina da babban dalilin da ya sa na sauka gidan sarkin gardin nan da dai na ji sarkin gardin nan ya ce a bani ɗaki in sa kayana sai na ce masa a'a ni na fi so rika kwana da kai in dai kurayenka suna da takunkumi ya ce ab ai ni ma nan tare da su muke kwana me yasa kake son kwana da koraye na ce ai tun a garinmu nake sha'awa kwana da su amma ko a gidan sarkin gardi nake ce da can ma shi yasa yanzu na sauka a wurinka ya ce to madalla ashe na gida ne barayin nan da suka dame ni tuntuni duk sun gana sake masauki da iso wasu kofar ɗaki sai suka tarar da kurayen sarkin gardi a kwance duk kusa gansu ba guda ya ce wa ɗayan kai shiga karka ko min ne ko ina ɗaurewa ko da ya shiga ɗaki motsin sai ta da kurayen nan tsaye suka yi firgigi suna kaɗa kunnuwa ga hanyar fita ba dama kurayen kowace sai gurnani take dan wani a ɗakinsu da ɓarawon na ya ga haka sai tsorata ya fara kuka yana ce kai tashi ka kama ɓarawo da na farka na gan shi sai na ga abin da ya faru na ce a'a ni ban kama barawo ba ba abin da ka sata mu je ka abin ka ya ce a'a wallahi ka kama ni dan Allah ka tashi ka kama ni na ce a'a kai dai je ka abin ka in tafiya ka kawai muna cikin haka sai sarkin gardi ya faka ya tambaye ni abin da ya faru na tsara masa duka sa'an nan na tashi ne ta dankara barawon nan kulki yana ta ihu na ɗaure shi a baya na bankare shi na nika tashi na dubi idan na shafe da garin ne ta kugi har safiya da gari ya waye na dube shi tun daga ƙasa har bisa sai na ga ashe malam zurke ne da na ga haka sai na ce zurke ɗan muhammad yawo yawo duk idanunsa sun yi jawar da tashi ya ce himma ɗaya ɗan shehu muka kwana muna dariya duk sa'ad da muka tuna na ba shi labarin matan nan ta samu kai fada a kasuwa na tambaye shi ita ya ce ai tuntuna suka rabu ya ce wai bai ba korewa kashin nan kuɗa ba sai da magaraba da waɗansu fatake suka zo bi su ko koyaushe ne ya tashi sai tsammanin na nan na kallonsa shi yasa ya tashi daga wurin yana gaya min shi zurki wa bai taɓa ganin mata da jan faɗa kamar matan nan tasa ba ya ce wata ran ta jawo wani kato faɗa har ya mare ta ko da aka mare ta sai ta ruga ta gaya masa nan da nan sai ya tashi ya sheƙa gaba zuwa wurin katon nan da ya mare ta da ya isa ya dube shi ya ga ya kai kato ko ina sai ya ce ya kamar mata ta kata ya amsa da fushi ya ce ni ne ko za ka rama mata ne wai da ya ji haka sai ya ce wa katon karamarin ta magani katon na ya dube ta ya share ta da mai da ya ga ta ya karuwa yana kwalla sai ya sake cewa kato ha da gaske ku kake yi karamarin marinta mu gani kato ya sake duban matan nan share ta da mari har ta faɗi baki na jini da ga haka sai ya ce matar tashi mu Allah ya rama mana ko da suna koma gida tana kuka sai ya ce mata bari kuka ai ko da kika ganni nan kamar ban ce komai ba duk uwa nake masa ta cikin riga ba ta ji haka sai ta masa tsaki ta yi ta bin gari tana ba da labarinsa ko yanzu akan ji yara suna labarin nan nasa saboda haka ne suke ta yana gaya min wai yayi barka ba dan ya rabu da ita ba da ta sa wata rana an kashe shi dan jan faɗanta shi kuma ke gaya min wani labari mai ban dariya yana cewa ko wata rana ɓarawo ya shiga ɗakinsa da daddare yana tsammani yana barci da shigowarsa sai tasarwa gadon da yake kwance don ya sace rigar da yake sanya da ita ana kwafarin wata ko da ɓarawon ya aza hannunsa bisa jikinsa sai ya buɗe ido da ɓarawo ya ga ya farka sai ya ce masa na zo in gaya maka gayyane ne gonar sarkin noma wai dariya ma ta hana shi ɓarawon kai mun sha abu duniyan nan ka san kayan zalunci ba shi albarka nan kuɗinmu suka kare sarai muka tashi daga wannan gari muka kama hanya sai ga mu a birnin nasarawa nan muka rabu da malam zarki ya ce shi zai yi gaba sai allah ya sake tara mu dare ya tafi wurin sarki na sauka na buɗi wani masallaci na kame ba na komai sai jan tasba duk garin aka yi ta kamun sadaka abinci iri-iri sai in taɓa ko loma biyu in ke ci dama na yo guzurin katon buhu cike da nakiya da gurasa shi ne ke ci kullum abin da ya sa ba na cin abinci da yan garin suke kawo min sadaka so nake su mai da ni waliyi ne su rika girmama ni bayan kwanaki kaɗan kuwa suka so tsammanin hakanan ne kowa ya kawo abincinsa ya ce in sa masa koloma ɗaya ne don ya samu tubarrakin hannuna haka ne zama na a garin nan abin girmama idan za a yi wani abu na addini kamar su sallah sai su ce in shige gaba ni ko ka san inda jahili duk ya kai na kai saboda haka ko sun yi juyin duniyan nan sai yanki kowane malami ko a kasa sai rika nukewa don yana tsoron kada ya ɗan fata ga ko masu abin wato ne ina yin Allah babu ya Allah nan sai sarkin ta rasu a wani dan kawai aka gaya mu yi shiri mu tafi wurin don ai jana'iza na ce to ina hanyar garin suka nuna mu suka ce da zahar za a yi mata sutura saboda haka sai a ɗaura min siddi mu yi sauri domin garin yana da ɗan nisa sai na ce wa sarkin da malaman da za a da su su ci gaba ni sai na sallah a zahar nan gida na tar da su sarki ce to sai a bar mun doki zafaffe na ce a hanyi ba zan hau komai ba jama'a suka ce ah, masu abu kenan ko da suka wuce zuwa hatsi sai na laɓaɓa na fita gari na kama hanya na yanki daji na ta gudu na ta gudu na fita gari ne zuba sharaf kamar raina zai fita can an kusa garin sai na tarar da su ina daga cikin daji na ji suna cewa yanzu fa bai taso ba wazir ya ce a tukuna waɗannan da ke tashi kamar tsuntsaye sai na wuce su na yi ta yi na tarar da wani tafki na tsaya ne wanka hankali na ya komo sa'an nan na isa garin na tambayi gidan aka nuna min na shiga masallacin kofar gidan ina jan carbi jima'a kaɗan sai suka iso da na ji sun iso sai na fito daga masallacin da tasbaha hannuna na ce sannan ku da zuwa waziri da mutanensa kowa ya rasa abin da zai ci duk sai na ga sun fada gabana sun yi min sujada na ce kashi subhanallahi ai sai ubangiji ake wa haka da muka kara abin da zamu suka wuto ni kuma bayan su na shararo daji na riga su gida kaji irin zaman da na yi a can nasarawa da na ga hankalin sarki ya kwanta sai na nemi ya tara min tsofaffin kasar duk maza da mata in tambaye su ko Allah ya sa wannan su ya taɓa jin labarin ruwan bagaja sarkin ya ce to nan da na ya tara su na tambaye su suka tsit da fari sa'an wani ɗan tsoho da aka kawo cikin kwando ya jawo gindin sai ya ce na taɓa ji sa'an nan na yaro kakana yana cewa wata ƙasa wai ita ko rami ko rama na manta sunan kasar wai akwai wata rijiya bisa wani dutse wadda ake kira kome wai cikin rijiyar na ruwan bagaja yake amma yanzu ya sarki in ana son a samu labarin nan sosai har da sunayen garuruwan da na kasar sai a tafi baitul muqaddas wana yana can muna tare